Bye. Ինչպես նշվեց, Արցախի հանրապետությունում արդեն մի տարի է մշակվում է հայեցակարգ գյուղատնտեսության զարգացման։ Սկսած 15 թվականից արդեն ակնհայտ էր, որ միամյա կուլտուրաներով, ծորենով, գարիով Արցախում գյուղատնտեսության զարգացումը արդեն սպառվել է։ 15-16 թվականներին արձանագրվեց ռեկորդային բերք եւ 1 հեկտարի հաշվով արդեն տվյալ բնակլիմայական պայմանների համար գրանցվեց առավելագույն հնարավոր եկամուտը։ Նոր այցակարգով ուշադրությունը եւ հիմնական թիրախային ուղղությունը ընտրվում է այգեգործությունը եւ ինտենսիվ այգեգործությունը հատկապես եւ ինտենսիվ այգեգործության մեջ մենք առանձնացրել ենք մեր նախարարության կառավարության կողմից ինտենսիվ այգեգործության զարգացման ծրագրերը բաժանվել է 3 հիմնական ուղղությունների 16 թվականից սկսել է գործել կառավարության բյուջեով նախատեսված համար 501 են որոշմամբ կաթիլային նորագույն տեխնոլոգիաների սուբսիդավորման կարգը եւ 17 թվականին այդ ծրագրով արդեն գումարները նախատեսվել ու արդեն տարվա վերջ մենք ունենք բավականին լավ արդյունքներ։ Մյուս ուղղությունը դա արդեն 17 թվականից նախագահ հայտարարեց, որ Հայաստան-ամերիկական հիմնադրամը ծրագիր իրականացնում Արցախի հանրապետությունում այն տարածքներում, որտեղ ռոռոկման հնարավորություն չունենք, մոտ 600 հեկտարի վրա մենք ունենալու ենք խորքային օրերով հորոտված, հորատված ռոռոկման համակարգեր։ Եվ երրորդ ծրագիրը դա արդեն մասնավոր ներդրումների հաշվին ոչ սեփական պետ Պաուստի ֆոնդերի հողերի օգտագործման հաշվին մասնավոր ներդրումների ներգրավումն է ինտենսիվ այգեգործության ծրագրերում։ Ես կցանկանայի յուրաքանչյուրին անդրադառնալ մի քանի խոսքով։ Մեր պետական բյուջեով ջրախնայական տեխնոլոգիաների ներդրման համար ներկայացված ծրագրով մենք 17 թվականին նախատեսել ենք մոտ 300 միլիոն դրամ եւ տարվա վերջին կախված հայտերի հետ ավելացվել է եւս 85 միլիոնով։ Տարվա վերջ մենք 385 միլիոն դրամի արդեն ունենք ծրագրեր ներկայացված Կառավարության որոշումը հաստատվել է կարգ, որը սահմանում է չափորոշիչներ ընտրելու համար, թե ովքեր են անցնում, ովքեր են օգտվում այս ծրագրերից եւ այս այդ կարգի կատարվել է ընտրություն։ Ուրեմն նախնական հայտով արդեն բոլորին հայտնի է կառավարության որոշումը շրջանառության մեջ արդեն 1 տարուց ավել սկզբնական հայտերը քննարկվում է, ով որ հայտ ունի, ցանկություն ունի կաթիլային համակարգ տեղադրելու այդ հայտերը եթե բավարարում են բնակլիմայական պայմանները, ռելիեֆը, ջուրը, արդեն պահանջվում է ներկայացնել նախաշխարհային փաստաթղթեր, որի մեջ արդեն ֆինանսական մասով հայտատուն ներկայացնում է ցանկությունը տվյալ տարածքում ռոռոկման կատարելային համակարգ ունենալու համար։ Իսկ ֆինանսավորումը եւ արդեն աշխատանքները կատարվում է տեխնիկական սկողության միջոցով գյուղատնտեսության նախարարության մասնագետների կողմից։ Պետք է նշեմ, որ տվյալ ծրագրի շրջանակներում 17 թվականին դիմաց բոլոր հայտերը, որոնք բավարարում են նշված կառավարության որոշման պայմաններին, բոլորը ամբողջությամբ բավարարվել են։ Մյուս ծրագիրը Հայաստան Ամերիկան հիմնադրամի աջակցությամբ խորքային օրեր հորատումն է մոտ 600 հեկտար սեփական, արդեն սեփական օղատարածքներում։ Տվյալ 37 խորքային օրերի ընտրությունը ես կփորձեմ ներկայացնել ինչպես է կատարվել հենց կոնկրետ 37 օրերի ընտրությունը, որպեսզի ավելի པարզ ու թափանցիկ հասկանալին եւ հասարակությանը եւ ղեկավարությանը։ Ընտրության համար մենք բոլոր վարչակազմերից խնդրել ենք ներկայացնել ավելի ակտուալ պրոբլեմատիկ վայրերը, որտեղ ունեն իրանք խորքային հորերի հորատման խնդիր եւ ներկայացված մոտ 70 խորքային հորերը կատարվել են նախաշվեն հաստատիղների մշակման աշխատանքներ։ Արդեն գեոդեզիական հանույթի, հիդրոլոգիայի եւ ջրի քանակների եւ սոցիալական գործոնի ուսումնասիրությամբ ընդտրվել են 37, ինչը նշանակում ռելև։ Ռելև այսինքն կային տարածքներ, որտեղ հնարավոր չէր ընդհանրապես ռոռոկում իրականացնել նույնիսկ կաթիլային եղանակով։ Կային տարածքներ, որտեղ ջրային ստորերգա պաշարները 5 լիտր վարիկանից պակաս են եւ դա օբյեկտիվ պատճառներով հանվել է ցանկից, որովհետեւ 5 լիտր վարիքյան երկից պակասի դեպքում տնտեսական ցուցանիշները շատ վատ են ստացվում։ Եվ ամենակարևոր երրորդը դա սոցիալական գործոնն է, եթե մենք տեսալովակում նայենք այդ դաշվածությունը դաշտերի, մենք հաշվի ենք առել բոլոր այն դաշտերը, որտեղ որ մի պրոյեկտից օգտվողների քանակը առավելագույն է։ Նույն խորքային հորը հորատելով ավելի շատ մարդիկ են օգտվում այդ ծրագրից։ Ծրագրի հիմնական ուղղությունը Մարտունու եւ Ասկերանի շրջանն է հասկանալի պատճառներով, որտեղ մենք գիտենք, որ մեր ջրային ռեսուրսները, մեր ջրային պաշարները բաշխված են խիստ անհավասարաչափ եւ տարածքի եւ ժամանակի առումով։ Հիմնականում կենտրոնացված են Մարտակերտում, բայց հիմնական գյուղատնտեսական նշանակության հողեր եւ դրանց մշակող մարդկային ռեսուրսները մենք ունենք Ասկերանում Մարտունիում, որտեղ մակերեսային հոսքեր չկա եւ ունենք ջրի խիստ կարիք։ Այդ նպատակով հիմնական ուղղությունը տրվել է երկու շրջաններ, չնայած մենք ունենք նաեւ հաձուտի շրջանում իհարկե մյուս տարիներին եթե ծրագիրը շարունակվի, նույն սկզբունքով շարունակվել է մնացած շրջանների վրա։ Ծրագրի շրջանակներում մոտ նախագծանախաշման փաստաթղթերով 204 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ծրագիր է, որ Հայաստան համակարգան հիմնադրամի ֆինանսավորումը պետք է իրականացվի ընդհանուր 600 հեկտարի համար եւ մոտավոր հաշվարկներով, եթե մենք ընդունենք որ պես բոլոր տարածքներում 600 հեկտարի դա կունենանք մենք ասենք թե նռան այգիներ, դա հələ པարզ չի, դա արդեն հետագայում ֆերմերների հետ տալող աշխատանքի արդյունքում կբարձրաբանվի։ Կոնկրետ նռան դեպքում մենք կունենանք 6 միլիոն ԱՄՆ-ի դոլարի լրացուցիչ արժեք, որ կստեղծվի երկրում արդեն այգիները հիմնադրելուց հետո։ Մոտարապես 1000 աշխատատեղ։ Ծրագրի իրականացման մեջ մեր դերն ունեցել նաև Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանը, որ իրականացել է պրոյեկտները, նախաշվային փաստաթղթերը։ Հաշվարկվել է բոլոր դաշտերի համար կաթիլային ռոբոտման համակարգի հատակագիծը, այնուհետև գլխավոր հատակագիծը, որտեղ ներկայացված է խողովակները, գրանտները, խորքային հորի հորատման նախագիծն է մշակվել ու էլեկտրականության բոլոր նախագծերը 37 խորքային հորերի համար ներկայացվել արդեն Հայաստան ամերիկական հիմնադրամ եւ սպասում ենք ֆինանսավորման։ Հաջորդ կարևոր ծրագիրը, որ արդեն իր բնույթով լրիվ մասնավոր ոլորտին է վերաբերվում, պետությունը այստեղ ուղղակի ենթակառուցվածքների առումով որոշակի ներդրումներ է կատարում, որպեսզի ավելի գրավիչ դարձնի տվյալ տարածքները արտասահմանյան ներդրումների համար, դա Մարտակերտի շրջանում բացառապես ոչ սեփական պետպաստի ֆոնդերի հիմա հողերի վրա նոր այգիների հիմնադրումն է արդեն արտասահմանից, Հայաստանից, նույնիսկ Արցախից տարբեր ներդրողների տարբեր ֆինանսական միջոցների ներգրավման հաշվին։ Տարածքն տրվել է մոտ Մարտակերտից 8 կիլոմետր հեռավորության վրա 600 հեկտար, 550-ից 600 հեկտար, որոնք բնակ կլիմայական պայմանները համապատասխանում են լեռնենու մշակման համար եւ հողի pH-ը եւ ակտիվ ջերմաստիճանները բոլորը իդեալական պայմաններ են նրան մշակության կազմակերպման համար։ Ծրագրի երությունը կայանում է նրանում, որ պետությունը տվյալ տարածքում ապահում է յենթակառուցվածքներ, ի նշան, որ տվյալ տարածքում ռոռոկման հնարավորություն նույնպես չկա, հայտնի պատճառներով նախ սպորտային միության ժամանակ գործող ռոռոկման համակարգը այժմ չի գործում։ Բայց տարածքը հարուստ է ստորերկա ջրային պաշարներով, պետական միջոցներով նախատեսվում է տվյալ տարածքում ապահովել էլեկտրամատակարարման խնդիր 1 հեկտարի հաշվով մոտ 300 դոլար համարժեք հայ դրամ։ Եղել եմ Ֆրեզնոյում եւ այդ աշխարի ամենամեծ մոտ 3000 հեկտար այգին, այդ նույն այդ սորտի Վանդեֆուլի եւ ամենախոշոր ընկերություններից մեկի այգում։ Բերք հավաքներ ընթանում նկարներ ունեմ, նկարները չեմ ուզում հրապարակել, նույնն է, բայց դեք ոնց որ մեր խաղողի վազնա այդ նույն խաղողի վազի նման նրան քանակ եմ տեսել։ Ոնց որ մենք խաղողն ենք տեսնում իրար հետևից։ Եվ հարցրել եմ. ինչքան բերք եք ստանում մեկ ծառից 250 հատ միջինը 400 գրամից բարձր, այսինքն մեկ ծառը միջև 100 կիլոգրամ, Իհարկե այնտեղ դրված է 5-ը 4-ի վրա, ոչ ավելի մոտիկ, եւ ստացվում է, որ ավելի քան 50 տոննա։ Այդ 50 տոննա բերքը ռեալ է։ Ես տեսել եմ։ Երկրորդը գնի հետ կապված, այո, այն, որը գնում է վաճառք ուղակի որպես միտք շատ թանկ է, բայց այստեղ կա երկրորդ խնդիրը, որ պետք է հաշվի առնենք։ Մի մասն էլ գնում է որպես հյութի եւ վերամշակման այլ ուղղություններով, որը ավելի էժան է։ Դրա համար մենք չհրապուրվենք 40000-ով, 30000-ով, մենք հրապուրվենք ամենաբարձր որակի մրգով, բերքով եւ իհարկե բարձր բերքատվությամբ։ Շահույթը մենք կփորձենք արդեն ընթացքում տեսնել ինչքան է։ Ինչ հետաքրքիր դիտարկումներ եմ ունեցել։ Նախ Գյուղատնտեսը, որը ինձ համար արդեն զարմանալի չէ, որը մեզ ուղեկցում էր, եղել է 35-40 տարեկան իքական սեռի ներկայացուցիչ։ Այսինքն այնպես չէ, որ պարտադիր տղա պիտի լինի։ Մեզ մոտ միշտ բնաստապահության, գյուղատնտեսության բնագավառը մենակ տղա ենք պատկերացնում։ Սա մեր հետագայի համար, որ մենք հասկանանք, որ կարող է նաև գյուղատնտեսությունում նման մարդիկ լինել։ Ու սկսեց բացատրել։ Շատ ճակած նոր կար։ Ասում եմ ինչի է ճակած, ինչի է այսպես, որը գնում է տեխնիկական, ասում եմ շատ խիստ է դրված Ամերիկայում սրսկման եւ պարարտացման նորմատիվները։ Արգելում են լրացուցիչ սրսկել, պարտադիր քանակ օրը եւ թույլտվությունը եւ դեղը որտեւ դա ուղակի պայմանավորված է մարդկանց առողջության հետ։ Թունավորում ենք մենք մեզ, մեր երեխաներին։ Նուրդ արգելում են սրսկել, որտեւ ասում այդ լրացիչ սրսկումը վնաս է։ Սա ինչի եմ ասում, սա հայցակարգային դրույթները, որ շատ են խստացնելու։ Շատ են խստացնելու եւ պատիժները շատ ավելի մեծ է լինելու, որտեւ մենք գործ ունենք սննդի հետ։ Եվ սննդի որակ անվտանգությունը միայն խանութում չէ պայմանավորված, ինչպես են պահում։ Սկսած տարիների մշակումից դուրս եկած մնացածով։ Ինչու՞նու հայցակարգի մի մասն է նուրը, որտեվ այո, մեր նուրը մրցակցության առումով բարձր հնարավորություն ունի եւ որպես ուտելու իհարկե մենք պետք է հետագայում հաշվի առնենք ինչպես բայց որ ավելի երկար մնա, որտեվ ավելի թանկ է եւ վերամշակման առումով ավելի հեշտ է։ Շուկան մեծանում է օր-օրի, Օրինակ մի 10 տարի առաջ մեր հայերը այնտեղ ասում ամերիկացիները չէին իմանում ինչ է նուրը որ գնում էին խանութում նոր էին կանում, զարմանում էին։ Իսկ օր-օրի աշխարհում տարածում է ստանում եւ ինքը որպես որակական իր հատկություններով, օգտակարությամբ, ինչու՞ չէ նաեւ համային առումով։ Եվ մեծ պահանջարկ կա։ Եվ մյուսը մեր բնակլիմայական պայմանները լրիվ բավարարում են ստանալ բարձր բերք։ Բայց նորից կրկնում եմ, շահույթաբերությունը պայմանավորված է ճիշտ որակյալ մշակմամբ եւ ճիշտ մարքեթինգի արդյունքում։ Բոլորից մեջ տպավորված է եղել, որ եթե կաթիլային համակարգը դնում ենք, մենք տնտեսելու ենք ջուրը, բայց մենք հասկացանք, որ հակառակը։ Կոնկրետ մենք առանց կաթիլային համակարգի այսօր, երբ որ ջրում ենք 3-4000 տոննայից 1 խորանարդ մետրից 1 հեկտարին ջուր չենք տալիս։ Այդ էլ միշտ տալիս ենք ձմեռը կամ գառնանը, իսկ հիմնական ամիսը, որը օգոստոսն է, որը պիտի ապահովենք, մենք խնդիր ունենք։ Դրա համար պետությունը մշակել է ներկայացրել է ծրագիր, մեր երկրի նախագահը այդ ծրագիրը ներկայացրել է Հայաստան համայնքական հիմնադրամին, Հայաստան համայնքական հիմնադրամը ընդունել է եւ ոչ միայն այս տարի հավանական է, եթե հոգաբարձուների խորհուրդը այդ նույն որոշումը կայացնեն, եւս 1-2 տարի շարունակվի, որտեղ ջրային մեր ռեսուրսները Գործող բավարար չեն օգոստոս ամսին ապահովել նորմալ քանակի ջուր ոչ միայն մեր բանջարաբուծությանը, այլ նաև այգեգործությանը։ Եվ շարունակելու ենք նաև պետական միջոցներով։ Այսինքն ոչ միայն այս տարի բավարարվելու ենք Հայաստան համայնքական հիմնադրամի, այլ նույն ձևի շարունակելու ենք պետական միջոցներով այդ ծրագիրը կյանքի կոչել, որտեղ խորթային տարիներին այդ նույն խնդրը կար, այդ նույն խնդրը լուծել են ստորգետնյա այդ ջրերի ռոռոկման ցանցի կառուցելով եւ ունենք շատ մենք Մարտակերտի շրջանում, Մարտունու շրջանում տնտեսություններ նախկին, որոնք հիմնական ռոռոկումը մանավանդօրինակ ճարտարի ամբողջ ռոռոկման համակարգը եւ Մարտունու շրջանի մնացած գյուղերի հենց ստորգետնյա ջրերի հաշվին էին իրականացնում։ Մենք պետք է գնանք ինտենսիվ արտադրության, շատ ջուր տալով եւ ջրի հետ միասին էլ իրականացնելու անհրաժեշտ պարտացումը, ելի որը ներկայացրեց։ Ինչի եմ սա ասում։ Մի քանի օր առաջ էլ այստեղ ներկա էր Ամերիկայից հրավիրված մասնագետ, որի հետ պայմանավորվածություն եմ ձեռք բերել իմ այցելության շրջանակներում, բավականին փորձառու եւ որը իր դիտարկումները ներկայացրել է ձեզ։ Գիտեք ինչ եմ նկատում։ Շարունակում են Ղարաբաղցու բնավորությունը։ Լավագույն մասնագետի հետ վիճել ունենալով տարական գրագիտություն կամ ընդում նաև այդ գրագիտության բացակայությունը տարական։ Որտեղ գնում ասում են իր հետ վիճում են։ Ժողովուրդ, որ այդքան մենք խելոք ենք, այդքան փորձառու ենք, ինչի՞ է մեր գյուղատեսությունը այս վիճակում։ Հերիքա վիճենք։ Ընդամենը մեզ պետքա փորձը ընդունել։ Որ այդքան մենք խելոք ենք, ինչի՞ այս տարի բերք չենք ստացել պետք է լսել այդ մարդկանց։ Իհարկե նաև ջրելուց ռոռոքելուց բացի անհրաժեշտ է պարտացնել, հիմնական սովորական պարտացում, նույն կալցիում, կալիում, ֆոսֆոր եւ այլն։ Մենք այգիներին ոչ մեկս պարտացում չենք անում։ Մենք ծորենի, եգիպտացորենի արևածաղկի հետ կապված ունենք բանաձև։ Եթե ուզում ենք ստանալ այսքան բերք, պետք է այսքան պարտացնել։ Եթե չես պարտացնում, բերք մի սпасի։ Նույնն էլ այգում, նույնն էլ մրգի հետ կապված։ Եթե մենք ուզում ենք ստանալ առավելագույն բերք, պետք է պարտացնել այդ բերքը, այդ ծառը եւ պլանավորում կա, արդեն աշխարհը գնում է գյուղմթերքի պլանավորման։ Կարող է առաջանալ երկրորդ հարցը։ Բա պարտացումը թունավորում է ոչ ժողովուրդ։ Կամ գոմախ պարտացրած կամ կալիում, կալցիում, ֆոսֆոր ազոտ, նույն գոմախը իր մեջ պարունակում է այդ ամենը օրգանական թե անօրգանական, արդեն գիտությունը ապացուցում է, որ այդքան նշանակություն չունի։ Օրգանականի առավելությունն այա, որ քոնն է, տեղում արտադրվում է, անօրգանականն էլ պիտի ճիշտ համապատասխան պարտացում տալ, որ ինքը բույսը համաչափ միայն ազոտ չստանա, մնացածը զրկվի եւ այդ նիտրիտների կուտակումը շատ չլինի։ Ամեն ինչում էլ եւ ազոտ են օգտագործում եւ ֆոսֆոր եւ կալիում։ Դրա համար պարտանյութը կարեւոր պայման է։ Այգեգործության պետական աջակցությունը լինելու է այն հողագործները, մանր թե խոշոր։ Իհարկե 1 հեկտարից սկսած ենք ասել։ Ովքեր կառուցեն, տնկեն այգին, գիտեք Եվրոպայում ասում են այգին կառուցել չեն ասում տնկել, որտեղ իրանք այդքան մեծ ստեղծագործություն են համարում։ Պետության կողմից ֆինանսավորվելու է Կաթիլային ռոռոկման համակարգը 50% դրամաշնոր, 50% փոխառություն։ Ժամկետը վերջնական կորոշենք անտոկոս։ Էլ չասեք այգու համար վարկ տրամադրեք, վարկ չենք տրամադրելու այգու համար, ոչ մեկին։ Ամեն ինվեստոր թող ինքը փոքրերի համար ավելի հեշտ, որտեղ փոքրերի համար գումար պետք չէ։ 1.5-2 հեկտար այգի տնկելու առումով ոչ մի մարդու գումար պետք չէ, մանավանդ նոր։ Տնկին կարողանում են ստանալ ինքնուրույն, ընդամենը այդ շիվը կտրելով մի քանի ամիս մշակելով, հողը շատ հեշտ մշակելով, տնկելով, իսկ թանկ տեխնոլոգիան դակատիլային համակարգն է, ռոպման համակարգն է, որը մենք իրականացնելու ենք։ Այն տարածներում, որտեղ 10 հեկտար եւ ավել գումարային այգի տնկվի, կապ չունի մեկ թե մի քանի սեփականատերեր, լավ կլինի մի քանի սեփականատերեր լինի, մանավանդ խոսքս Մարտունու, Ասկերանի Ադրուտու շրջանին, եթե հետազոտությունները թույլ տա, որ այդտեղ հնարավոր է արտիզան ունենալ, պետությունը իրականացնելու այդ աշխատանքները։ Բայց մեզ պետքա ուսումնասիրություն ընդհանուր առմամբ մեր ջրային ռեսուրսների կա խորհրդային միության ուսումնասիրությունը, նախ պետք է օգտագործենք դա։